Asteburu honetan bertze itzordu bat izanen dugu urterokoa gainera izan ere bidasoa atletiko taldeak igande honetan ospatuko du irungo krosa txingudi ikastolako ere muetan. Goizeko amarretan hasiko da krosa eta hortik aintzinera maia desberdinatakoek urteroko ibilbidea osatuko dute. Honen inguruan gehiago jakiteko adur amilibia dugu telefonoaren bertze aldean, kaixo adur? Kaixo, honan. Zer moduz? Ongi, ongi, ja dena prest, iganderako, eta guekin egia. Zen. Bai, bueno, urteroko e, krosa dela, aipatut, baina, bueno, azkeneko urteetan pandemia dela eta ez, uste dut, e, ez duzuela egin, ez? E, bi urtez, egin gabe egontzaretela. Ba, hori da, azkenean, azkeneko urte uste dut, bi mila izan zela, justo pandemia seti hasi mm -hmm. baina aurretikan, eta geroztik, ba, ez du, ez du ospatu, Ta bueno, aurten aukera ikusi dugu ta ta bueno, hitz egin genuen eta aurrera. Ora eraman genuen proposamena eta bueno, igande honetan ospatuko dugu berriz ta ta pozikliesan. Mhm. Mhm. Aipatzen dute eta esaten dute horroitara aztea bizitzea izaten dela, eh? baina eh, krosonen mm, historia pff, apotoloa, ba, apotoloa da. Gaur beste beste era batean gara eta beste beste egoera batean gara eta dena ezberdina da. Aldatu zen, data batzuek aldatu zira, nuen donostiko nazioarteko grosa ere e, azaroan da. Ez dakit ondo, ondo kokatua den federazio aldetik hori, ez dakit ondo ulertua den, e, hori e, zuzendu beharko da, ez Bai, bueno, zuk esan duzu, bezala, ba, bueno, gure kruza berroita marrurtu baino gehiago ditu, ba, urten berroita marrurtu garen da, eta bai, e, bueno, asirako kruza zen, federazioko egutegian, eta, bueno, zuk esan duzu moduan, ba, bueno, gauzak aldatu dira, eta federaziotikan, ba, egutekiko aldaketak edo etorri ziren, eta gure kruza, ba, asirako galduzun, eta, bueno, orain erdian dago. Horan, bueno, egia san aurten, e, bueno, inskizio gure krosa pixkat, Iskal batxo egon da, irurego, lagun ditugu e, federatuak, eta bueno, baliteke, edo itzegin egon gara beste klubekin, eta bueno, diru jonez, ba, egutegia ba, oso kargatuta dago, eta bueno, ba, saleta batzutan ba, hartzen dute, eta batzutan, bazureko sakartatzen da, <laughs> eta gurian gertatzen dela dirudi, eta, bueno, jende asko eta torreko, ba, ba hartzeko. Gainera... Ba, azkenean, bai, bai, bai azkenean, bai. bai, bai, azkenean, bueno, e, ez daki, baina piru aste egon dira jarraian kroseko lehiaketekin, eta, bueno, pues, guria, ba, erudi dela, ba, atxen hartzeko, ba, aproposena. bueno. Bueno, bai, alde horretatik, ba, agian, e, ez da asmatu, ez da tarekin, baina, bueno, ba, inoiz ezakizu, eta eta bueno, horrelakoak gertatzen dira. Hala ere, ez dakit oraindik aukera baden izena emateko edo egunean bertan edo egin daiteken? Bueno, eh Federación Atlética, o sea, Atleta es ya eman dute eta bueno, eh bueno, kopura itxia da. Bai. Pero gero ia san, sagia da, gero eskolako, o sea, eskola horrentzako krosa dagoela, eskola kirolaren inguruko ba, bueno, mundu horretan, eta hor, hortxe ba, jendeak posera apuntatu e, gaur, bihar, edo egunean bertan ba, jun, bere dortxalagin, eta mm parte, parte hartu. Ora bueno, eguralia ikusten e, eh, behiaten gaude, ea, hobetzen duen pixka, ba, ba horrak ere, eskolarrak ere partatzeko, eta espero dugu, ba, beti ba, ba kopuro polita izatea. <laughs> bai, hori ere ba, bertze ez eh, handikap bat, edo izan daiteke eguraldia, ba, iragarri dutenez, ez du eguraldi ona eginen ez, bueno, euria eginen du, eta horrek ere, bueno, ba, ez da izanen sobera zuen aldeko ez? Ez, bueno, er, begia bueno, historikoki, hemengo krosak, ba, beti, bueno, mhm. lokatzen artean, edo eurita baizaren artean egin dela, Baina, bueno, eh, Juan Pérez Sanzun bezala, ba, den <laughs> gauzak elatu dira, eta jendea, ba, pixka dira, egorela, pixka, gehiago behatzen du, eta, bueno, aurren kasuan, ba, txikia dela batzutan, ba, ba, bueno, dute erabakia. atzera, zera, bat espero dugu ezet, espero dugu Bara, ibibidea hor, arazo batzuek eh, izan dituzue, azken urte hauetan hori ez da ukitu eta gero beti eh, arazoak izan dira, noski bai, baina hori dena konpondua dago eta dena bere lekuan dago, ez, e, iganderako, dena prest, epatu dugun bezala. Bai, bai, egia da, bai, e, bueno, e, ibilbidea, bai, zu bezala, ba, irurte ikutu gabe, ba, ibilbidea gaizkiz egon, ezin zen hor egin, eta bueno, klubak buk, buk eh, esportza egin dugu, ba, hori zuzentzeko, eta, bueno, ibilbidea ondo goteko, eta eta proposa, aproposa izateko. Horrantxukun dago eta polita. <laughs> zuek moldatu bai, bai. duzu ez, da? Ez, zuek e, klubak erra nahi dut, ez? zuen alde bai, bai, bai. zue hori. Mhm. Bai, bai, bueno, hor beste kontu batzu dago, Baina, bai, bai, klubeko esportu izan da, eh, bai, bai, guztiz. -huh. Ba, bueno, hor, gura poste izan da, ba, kursare berreskuratzeko, zartik ezen unlai, bos, e, eh, arrazio ikan galtzea, eta, bueno, zerabek izen klubetikan, ba, bueno, ekonomiko bat egitea, eta ibil behar txukuntza, bai. Hmm. Zer dutan hasiko da? E, Goizeko amarrutan hasiko da, beti bezala, eh, beti bezala eta gero, bueno, pozongo dira lasterek eta eta azkenekoak izango ja Benjaminak zora zoragarria da, hola, bai. benedan, esaten mm -hmm. inguru hori, bai, eta ikastola inguru hori, mhm. zoragarria, mm bai. -hmm. eremu berezi bat, eta zoragarria. Espero dut eh, hori dena zuzentzea, datorren urterako edo ez bi urtera, dena ondo zuzentzea eta federazioak ere eh, hartu dezala kontutan e, cross honen historia, eta, eta atzetik zerragoen eta hortik aurrera, ba, erabakiak, ni badakit, pentsatzen dut, eta hor, e, beti plazaratzen direnean, gauza horiek, eta mainen gainean jartzen direnean, beste gauza atze, gauza ere eskuratzen direla, et? Eh? askotan truke bezala izaten da, baina, bueno, ez da, antzi behar, E, e, asiera batean e, irungo krosa zela ba, lehen krosa, demoraldiko lehen krosa, irunen, eta hori ba, hori izatea. Azpimarratzekoa zen. Garai batean zirkuito bat, gero beste ibilbide bat ikastolako inguru horretan, baina beti arrakasta handiko krosa izan dela eta hori mantendu behar da. Ba bai, ba bai. Ba bai. Eia esan, kolako, bueno, zakitze partizipa izango azkenean, baina eia esan, ba, e, gu krosa, gipuzoko krosa da, euskadiko krosa ere, euskadiko maian, eta nik uste dut, ba, oraintxe bertan krosak dauden moduan, federazioak ba, zaindu behar ditu, eta kluben guztien artean ere zein du behar eta, bueno, gauzak aztertu, eta ulertu zeratik gertatzen diren gauza batzuk, eta konpontzen saiatu behintzat. Ja, datorren astean, edo, mendik, emagustik eh, gure, deituko digu goiko etxea jaunari. Habe, ze... Deituko Bai, bai, bai, bai. eske, eske, gauza hauek oso, a ber, gauza hauek, hainbeste urte ospatuz eta ondo ospatuz e, eh, bereala bertan behera gelditzen aldira eta gero e, berreskuratzeko oso komplikatua izaten da. Mm? Bai, bai. Bai, bai, hori hori da, hori da, gaina, oza, nik nire ikus puntutika, ah, ba, krosa, ba, iasan, da, urte duz urtero, pues, ba, leku batutan, kriston lagazta duke, dute, baina, gumen artean ibentzat ikusi dut, ba, bera pixka di joala, torban, hmm. da, tenen lana, ba, hori, ulertu zer, ulertu zer agian, pues, agian aldatu edo, edo gauza pixka eta aldatu edo... Horregatik, federazioak bera dinamizatu behar du hori. Bai, hori da. Horre edo klubak horretarako dira. Noski bai ez, eta beste gauza batzuk ere bai, baina alatak guztiz ere, bere ardura hartu behar du federazio. Hori iritzia da, ez da informazioa, eh? iritzia da. Bere ardura bai. hartu behar du gu badaki gu federazioak arazoa du eta e, ba, ba, e, du behar du behar gero e, behar ba, du ez da erresa ba, hori dena mantentzea eta komplikatua izaten dela eta irunen ere horrekin ere beste eztabaida dago eta beste, beste kontua kortxe inguruan baina ta aguziz ere krosau hau mantendu behar da eta alegin guztiak inbiardera ba, hori, hori bere lekuan jartzeko nere ustez hori hori garrantzitsua da, eta ibilbide zoragarri horrekin, inguruko zoragarri horrekin, ba, bueno. Harri gandean, e, azkenean, ba, ba, gaztetxoak ere, eta bere maila erakusten duten, eta, bueno, ba, goizeak, kroseko goizea den. Eta euria hori da, euria, eta izea eh, hori da, izea, azkenean krosa hori da. Eh? Mhm, bai. Hori, eh? hori... Hemengo, hemengo, hemengo krosa hori da. Takiko. Hemengo krosa beti dira, hori, zikindu bar da. Hemengo krosa bat da. Eda zeilako krosa ezango. Hori da. Hori da, izaten da, la kartujako eh, krosa edo, hautsa. Hautsa ba. Edo, bentabaino zen ikusi izan dut nik, hautsa initz. Ba, nik, nik izan ditut eh, eskolan entrenatzen, eta batzuk juntzitan aurten eh, orko kruxara. Eh, bueno, or, orbeko kruxetara, eta esan ziaten. Ez eh, es, un sekarral, o Sea, no, <laughs> no, Ez dago putzikan, ez dago berrikan, hori dena da. Dena da, lehor lehor. Lehor lehor da, lehor. Ez da, behar da, ez sun behar da, Bai, e, freskosasun hori eukitzeko eta ispiritua ere freskatzeko jaskotan Bai, hori da. Bai. bai, bai. Bueno, Jonbero. Manimo. Ba, bueno, hori da. Bueno, ba, eta, bueno, itse dugu ba, mil eskerra du Ramelibea gurekin izategatik eta sorte honea zer moduz ba. doan krosaren goiz hori ez, igandea, eta, bueno, ba, egonen gara berriz ere zurekin. Venga, osondo, mi esker.